Biot garbia jainko sortu egizunika. Errukin eta jainko zeure maitasunaz, kendu nire hobena zeure neurribako errukiaz. Garbitu nagizu zeharoz neure errutik, garbitu neure pekatuti. Biot garbia jainko sortu egizunika. Hene jainko sortu bioz garbia nigan, barritu arnasa sendoa nire barruan. Ez nagizu bota zeure aurretik, ezkendu nire zeure arraza zanatua. Biot garbia jainko, sortu egizunika. Postu nagizu barriro zeure salbazioaz, sendotu nagizu zeure arnaza oparoaz, erakutsiko deutxedaz gaiztoei zure bideak, eta zugana bihurtuko dira pekataria. Biot garbia jainko sortu egizunika,